іти на схід до сьови, боїться мерців. А потім, коли Філ Марс почав умовляти всіх іти до бази Галібей, він злякався самого Філа Марса. У чому ж річ? Адже до англійської бази вдвічі ближче, а в ЗЕЗ, але Наріта Сан утовкмацав собі в голову, нібито Філ Марс агент, з яким мали зустрітися Тацура Курасава і Акіро Ісібасі. Це його загиблі товариші? Загиблі. І що мав зробити цей агент? І Сібасі і Курасава мали йому щось передати, сказав Хоцудай. А чому Наріта Сан підозрює саме Філа Марша? Бо небістики мали зустрітися з агентом на англійській базі Галібей. Маніакальне марення, містере матрос. Серед полярників це дуже посирене явище. Вірте мені, я багато процитав усілякої літератури, збираючись їхати сюди, та й ви цитали. Наріта належав до категорії людей, яких Булатові ще не доводилося зустрічати. Вимовивши слово чи два, японець потім довго і болісно їх обдумував, неначе це сказав не він, а хтось далекий і геть сторонній іноді навіть жестикулював, непомітно ворушачи за короткими для зубів губами, і це дедалі дужче переконувало Булата в слушності Хоцудаєвих слів. Пережита трагедія могла вразити чий завгодно мозок, і нічого дивного в тому не було. День стрімко скорочувався. Ще місяць тому сонце сходило о шостій і рівно о шостій сідало за бар'єрами льодовика. А тепер день тривав усього зо три години. На шельфі не втихав буран, і сонця ніхто не бачив. Полярники прокидались хто коли. О восьмій наріта сам умикав лампочку, будив чергового помічника, і вони йшли вдвох на метеорологічний майданчик. Потім матрос збагнув, що Наріта сан ходить знімати показники з приладів і серед ночі і заборонив полярникам виходити менш як у двох. Наріта сан з першого разу не зважився нікого будити. Тоді матрос почав виходити з ним сам, і японець підкорився новим порядкам. Це було одне з найнапруженіших чергувань, бо доводилось вісім разів на добу пробиратися на майданчик за будь-якої погоди. Згодом Наріта Сан і його черговий помічник мусили зв'язуватися з страхувальним канатом. Патлоу та Мілтон Брус, якщо не були зайняті чергуванням, починали зранку майструвати млинок. Це вже був третій удосконалений варіант. Лопаті вони робили з дюралевих швелерів, а замість щогли вирішили вморозити в кригу двометровий шмат залізної труби. Тепер двигун мав слухняно обертатися весь час проти вітру, бо ззаду до мотора механіки причепили кіль, трикутний пластиковий обрізок. Нансен із Хоцудаєм поралися коло собак. Наріта Сан і Дон Фернандо пішли на метеомайданчик. Француз та бельгієць подалися готувати ранковий чай. Маорієць Джон Сміт робив норвежцеві розтирання, аж той іноді стримано стогнав. Чорнолиций лорд намагався чимось прислужитись механікам, найсонькуватіші бігали вмиватися в душову, і в приміщенні панувало ділове пожвавлення. Місіс Кетрін Уілсон робила вранішній туалет. Приставивши дзеркальце до подушки, вона священно діяла грібінцем. Вимите сніговицею волосся спадало на плечі хвилями, металево блискуче і разом з тим дивно м'яке. Вона сиділа до нього в профіль, схиливши голову трохи вниз, і Булат заворожено дивився на її велике каре око. Він раніше цього не помічав. Око було довгасте, і Булат навіть у профіль бачив його все. Це навертало до спогадів. У дитинстві Булат вважав, що колись на світі жили особливі люди, мало схожі з теперішніми людьми. Люди в профіль, у яких навіть руки й ноги розташовані в один бік.